Sandrak ogoita amasai urte ditu, bere bikotekide eta aurrarekin bizi proiektu alternatiboa balukei par Euskal Herrian, etxe bizitza forma berezi bat. Notre souhait avec euh, ma famille est de vivre un habitat léger. Ça va être poids lourd aménagé, c'est une tiny house, c'est euh, un projet ouvert, ça peut être une yourte. Usaiaz kanpoko proiektu bat lurraren presioaren aintzinean. En Pays Basque, le coût de la terre est, est élevé et pour l'instant, c'est pas du tout dans nos moyens. C'est une réalité que que l'on connaît depuis longtemps. <laughs> Même sans, sans, recherche de terrain, on sait qu'on ne peut pas pour le moment euh, devenir propriétaire. C'est impossible pour nous. Et Eta prezioak zuzenki unkitzen ditu gazteak beriziki lan munduan hasi berriak direnak. Haientzat, Foyer des Jeunes Travailleurs izeneko bilguneak BAB bukale do endaian egun talaro hobe proposatzen dizkie presio murriztuan, denbora mugatuan. Delfin Taieb zuzendaria. Ça va du studio euh, au T5 en colocation. Il faut compter à peu près 420 euros euh, pour un appartement entre 18 et 20 mètres carrés. Ça permet à des jeunes de se loger parce que euh, sur la côte, les loyers sont très chers, mais ça reste du logement temporaire. Prezio merke hori Habita Sud Atlantik alokatzaileak proposatzen du, alokairu sozialak eta jabegora iristeko tresnak baititu, baina ez dira aski galderari ezin dio erantzun urtero irumila biztanle berri instalatzen baitira Ipar Euskal Herrian eta lujaren problematikari berdin berdin aurre egin behar dio. Roland Irigoyen Habita Sud Atlantikeko presidenta. Aujourd'hui, la grosse problématique c'est le prix du foncier. Le prix du foncier se fixe par rapport à l'offre et à la demande. Il faut absolument que tout le monde, que ce soit les promoteurs privés, les bailleurs, soient sensibilisés au fait que si on laisse monter les prix, euh, on ne pourra pas construire pour notre population.